Petra gas er genor, ma her de Antartika de chom. Peureg hou un dra se, ou chanj goberti eo djer Non tchet, kanig ez eo monet de eveya d'ur gjuskad De hent chemin main inou l'er, a peu verhent peyet ge d'eur. che genor ma ele, goulen lennet ran, petra gas er genor. A sur non kwen tchet tapet d'ur boloten a kamelev. A de betra servije un dra a ar vorskornek. De wari oke okay, ineb da pangwaet.